Irakurtzen ari naizen niburuan, lehen hitza, Vasilis Alexakis idatzirik, bere anaia erakasle eta izkuntza zale zendu ondoren, protagonista badoa munduko lehen hitza bila. Liburu hori ez dut oraino bukatu, baina erran ezake hala ere historio argia dela nun izkuntzen misterioa sakontzen eta partekatzen den. Horrialde baten berean irakurri dut, esaldi poetiko hainitzen artean, seinu hizkuntza frantzian debekatua izan zela emeletzi garen mendean tokiko hizkuntzen bezala. Nakigun arabera, mende oso batez frantses estatuaren muetan frantsesez baizik mintzatzen altzen eta bestera bortizki zigortua zen. Ez nekien nazen, seinu hizkuntza ere hainbeste zapaltua izan zela eta pertsona elkorak haien hizkuntzan ari baldin baziren zigortuak ziren eskuak lotutak bizkarraren gibelean. Estatu imperialista honen parean gure adinekoek bizi zaten indarkeria, fisiko eta morala pena emaiten dit. Eta zapalkuntza tresna erabiltzen duena, asimilazioa, beti hainbeste bortitza. Gaur egun, gure hizkuntzen zapalkuntzari aurre egiteko gira antolatuak gure lurraldeetan. Adibide gisa hartuz, purke viv no lang, kolektiboa, lan egiten duenak ere mogustietan babesteko eta bultzatzeko tokiko hizkuntzen egoera instituzionalki frantses estatuaren mailan. Hautezkundeen denboran, lehen dakari gisa presentatzen zirenei gutuna bat igorri ziren haien diarrera ezagutzeko izkuntzei buluz. Joan den hastean, Macronek errantzun zion, lusa zixilik egon ondoren. Hautezkundeekin hipokrisia edo prest izkuntza gutituen babesa garatzeko. Nire ideia tipia ukanik dudari lekoa ustendiot hala ere. Bere gutunean, besteak beste, izkuntzen Europako gutunaren berrespena berraztertzea ipatzen du. Kontseiro Europarak mila bedera ezeun eta raurogoita ama bi urtean zuen onartu gutuna. Frantziak oraindik beretsi ez duen Europako azken herrialdeetako bat da, Europako hizkuntza eta erri guztien mespretsuan. Islandia, Italia, Macedonia eta Errusiarekin batera besteak beste. Irlandak edo Greziak ez ere ez sinatuz. Azkenean, penagarria da konklusio gisa beti bururatzea eranez, instituzioen hainbeste borondate txarren aintzinean gure gain dela gure historia borrokatzea eta defendatzea. Hala ere, badakigu eta diktugu gure baitan borrokatzeko espazioak eta aintzinatzeko tresnak sortzeko gaitasunak. Adibidez, Tokiko Charta Euskal Konfederazioak bultzaturik Euskarazko eskuntza garatzeko. Hori zinpetzen duten erriko etxeek orduan, impikatzen eta parte hartzen dute Euskararen irakaskuntza prozesuan. Eta urratxez urratx, eskuak lotzen dizkiguten lokariak moztu ditzagun gure hizkuntza bizidezan aske.